Krümel. Das wird von einer Bombe verursacht sein. Es sieht so aus. Wäre so etwas bei Ihnen möglich? Nein. In Denmark auch nicht. I want to tell you Protestant people in this meeting tonight, you've got a choice. And your choice is whether you will accept the liberties of Protestantism or blindfolded, but taken willy nilly into the tyranny of Romanism. And that, my friend, is the heart of the controversy. Herr Koning. Äh, ich möchte zu dem, was Herr Appel soeben gesagt hat, noch etwas hinzufügen. Bitte. Was du hier hervorgebracht hast, ist ein Kompromiss zwischen den Standpunkten, die vor einigen Monaten in Bonn von Herrn Seiner einerseits und von mir andererseits vertreten sind. So wie wir es verabredet haben. Ja, aber falls Herr Seiner nicht dagegen hat, möchte ich meinen Standpunkt nochmal erläutern. Bitte reden Sie ganz offen, Herr Koning. Das letzte Jahr habe ich mich besonders mit der Karte der Wende beschäftigt. Dabei stieß ich auf die Karte, die Vidal de la Blache im 1922 äh, von der Verbreitung der Baumaterialien in Europa gezeichnet hat. Die Karte ist später von Steinbach übernommen worden. Sie werden sie kennen. Herr Seiner kennt sie sicher. Vidal de la Blache unterscheidet im Grunde vier unterschiedene Materialien und Techniken. Holz im Norden, Fachwerk in Mitteleuropa, Lehm im Osten und Naturstein im Süden und hier, wo wir jetzt sind, auf den westlichen Inseln. Als ich mir diese Karte ansah, fragte ich mich, was wir mit unserer Karte noch hinzuzufügen haben. Vor allem, dass sie zu pauschal ist. Sie kann von uns noch unendlich nuanciert werden. Ja, aber ich meine prinzipiell. Vidal de Lablache war physischer Geograf. Ihm interessierte die Naturbedingtheit unserer Kultur. Wo Stein ist, baut man mit Stein. Wo Holz ist, baut man mit Holz. Wer kein Stein und kein Holz hat, benutzt Lehm. Aber die Naturbedingtheit hat nicht unsere Interesse. Uns interessieren die kulturellen Unterschiede, auch wenn sie sich letzten Endes manchmal als naturbedingt erweisen. Die Grenze zwischen Fachwerk und Blockbau ist dafür ein Beispiel. Und die Grenze zwischen Blockbau und Standardbau? Aber dazu brauchen wir keine gemeineuropäische Karte. Ähm, ich plädiere dafür, dass wir uns in Arbeitsgruppen aus der Region auf solchen Problemen konzentrieren Umso mehr, da das Zeichnen einer Gesamtkarte die Gefahr mit sich bringt, dass wir uns auf eine statische Situation fixieren und solche Grenzen äh, verabsolutieren. Ich habe darüber schon in Visegrad gesprochen und in Stockholm. Ich möchte noch ein Beispiel aus dem Bereich der Länder geben. Ähm, in meinem Lande sind die Fachwerkwände im Laufe von vier Jahrhunderten von Ziegeln verdrängt worden. Von diesem Prozess habe ich aufgrund archäologischer Daten, Abbildungen und Steuerlisten sechs Verbreitungskarten gezeichnet. Eine Karte für jedes Jahrhundert seit der Mitte des 15. Auf diesen Karten sieht man, wie die Grenze sich allmählich verschiebt von Westen nach Osten. Da hinten liegt die ganze Wirtschafts- und Sozialgeschichte meines Landes und Darauf müssen wir letztes Endes zielen. Nicht auf das Aufdecken von Kulturgrenzen an sich, sondern auf die Analyse des Verbreitungsprozesses, worin solche Grenzen nur eine zeitliche Rolle spielen. Ähm, na, das war es. Dürfte ich einen der Anwesenden das Wort geben? Yes muss ich das so verstehen, dass Herr Koning vorschlägt, keine Gesamtkarten mehr zu entwerfen? Ja. Dann bin ich dagegen. Ich glaube auch, dass Herr Koning zu pessimistisch ist, wenngleich er in Einzelheiten nicht ganz Unrecht hat. Aber er übersieht, dass es auch Kulturgrenzen und Formen gibt, die sich über Jahrhunderte bewahrt haben und die jetzt noch das Kulturgefüge Europas sichtbar machen, für den, der sie aufzudecken weiß. Das ist unsere Aufgabe. Dafür haben wir seinerzeit den Europaatlas angefangen. Und ich würde es sehr bedauern, falls wir diese Unternehmen zur Seite schieben sollten. Für ein neues Ziel, das an sich nicht unberechtigt ist, aber das sein eigenes Gremium verlangt. Ze begrijpen u niet, Maarten. Nee, Jan. What we need now is courage, organization, discipline and unity. Guten Morgen. Guten Morgen. Das Meer ist groß. Ze kennen dat? Nee. Tsjechov. Eh, Gorky, uh, ich, eh, glaube eh, Gorky, fand Tschechow eines Morgens am Ufer des Schwarzen Meeres. Er setzte sich neben ihn und fragte, wie Tschechow das beschreiben würde. Tschechow dachte einen Augenblick nach, dann sagte er, das Meer ist groß. Ach so. Ja, natürlich. Большое море. Sie finden die Atlasarbeit sinnlos? So wie sie jetzt organisiert ist, ja. Nur ist sie für mich die einzige Möglichkeit, um zeitweilig in den Westen zu verreisen. Aber damit behaupte ich natürlich nicht, dass Sie nicht das Recht haben, das zu sagen, falls es Ihre Überzeugung ist. Gibt es für Sie keine andere Möglichkeiten, um ins Westen zu gehen? Nur wenn das Ziel von der politischen Behörde akzeptiert wird. Auch wenn das Ziel falsch ist. Unsere Politiker sind der Meinung, dass das Ziel des Atlases ein gutes ist. Weil es die kulturellen Unterschiede zwischen Ost und West eine geschichtliche Berechtigung gibt? So könnte man es formulieren. Aber das braucht für Sie natürlich nicht richtig sein, falls wir nur auf dieser Grundlage zusammenarbeiten. Dobre Utre! Guten Morgen! Tun Sie das jeden Morgen? Jeden Morgen. Auch in Russland. Wenn ich in Institut gehe, ich renne immer. Eine halbe Stunde. Wie ein Amerikaner. Nein, wie ein Russe. Aber Sie haben das von den Amerikanern. Nein, nein, die Amerikaner haben das von uns. <laughs> Good morning. Good morning. Ja, pойду переоденусь. Äh, äh, aber ich gehe mir Onzoekling. How old is he? Mm, 57, 58. He told me once that he has been captain in the Russian army during the war. Then he must be that age, perhaps even older. How's today's program? I wonder if you can keep a secret. Both Mr. Panzer and I work for the Secret Service. Leonard, Peter. In the morning, we will visit a famous pottery at the on the other side of Loch Erne. We will have lunch in the village and then come back by boat, paying a visit to the Round Tower and the carved figures on White Island, both of them early Christian. Sounds nice. it will be nice. It's not anything else. But our father said, home rule would be Rome rule. klonk weemoedig en verzoende hem voor het ogenblik met zijn leven. Zolang hij maar alleen was, was zelfs een congres te harde. Darf ik mich zu Ihnen setzen? Bitte. Is es hier nicht wunderschön? Ja, das Meer is schön. Jan. Ja. Opstaan. Hm. Hoe laat is het dan? Half zeven, je bad is klaar. Ben je wakker? Oh, ik ben wakker. Dank u wel, Maarten. Ik ga nu ontbijten. We vertrekken over drie kwartier. Guten Morgen. Guten Morgen. Und jetzt gehen wir wieder nach Hause. Ja. Sie äh, beschäftigen sich also mit den Wänden des Bauernhauses. Ja. Ich bin Bauernsohn. Bauernsohn? Damals habe ich ein eigenes Haus gebaut. Aus Holz? Aus Holz. Wollen Sie Kaffee? Bitte. Das muss lange her sein. Das ist lange her. Das war vor 60 Jahren. Good morning. Uh, no, I'll only take a cup of coffee. Zuerst habe ich selbst die Bäume umgelegt. Dann habe ich die Rinde abgerissen. Also Blockbau. Blockbau. Good morning. Coffee? Graag. Und dann habe ich die Pferde in den Grund mm. geschlagen, in einem Quadrat. I'm afraid we have to go now. Und dann habe ich die Türen und die Fenster gesägt. Oh. Attention, please. You don't hear me, Ford. All planes are delayed. We apologize for any inconvenience. <laughs> er hat Angst. <laughs> Weil ich rechtzeitig zurück sein soll. Mein Visum läuft heute ab. Aber dies ist doch Übermacht. Nein. Und jetzt kann keiner uns mehr trennen. Falls wir nicht abstimmen. Dann noch kommen wir zusammen. Bei dem lieben Gott. Die erste Arbeitsgruppe des Europa-Atlases im Himmel. <laughs>